Povedal by som to veľmi rád inak, ale on sa to, nedá sa to inak nazvať ako šialenosťou. To tempo, akým si v tomto roku fičíme, pretože tu už máme záver druhého týždňa v podstate a ten pocit zrýchleného času ten je stále silnejší, aj keď je to pojem relatívny a ešte i v súčasnosti je to o tom, že keď sa na niečo tešíte, tak to stále trvá, než sa to dostaví a naopak, čoho sa obávame, to vie prísť ako lavína, zároveň ale zostáva v platnosti aj fakt, že nikdy neboli, nie sú a nebudú úplne všetci na tomto svete spokojní. Dať každému všetko, po čom tu žije jednoducho nemožné a kto to slubuje, ten v podstate vedome klame a aj to vie, že klame, preto všetko napríklad po voľbách vyzerá tak, ako vyzerá. Preto si ani nič v tejto chvíli sľubovať nebudeme. Snáď iba toľko, aby nám takto vospolok spolok bolo počas tých najbližších dvoch hodín čo najpríjemnejšie. Zahorela petrolejka, tak sa ideme zohriať. Z Banskej Bystrice nerušené počúvanie želá Peter Kršiak. Medicin man přijel právě k vám. Medicin man jen vyložím svůj krám. Medicin man z klobouku střásá man přijel právě z hor. man, tulák a prospektor. man a medicine show. Mám jen starý benčo se starou písničkou. Tak sudej tam ten plakát, že se hledá nějakej čou. man, co já s tou obstarožním stůlou viděl kanionů a mě a přepichových salonů a divných strážců zákonů a dlouhých nekonečnej cest. Jo, žít se dá i s paní smůlou, v tom je ten zakopanej pes. Baby, věčně věků bez šance a koukat na ty prohnance, jak tahají z rukávů 5S. Medicin man přijel právě sem, Medicin man se svým nákladem, Medicin man, jenom pojďte blíž. Když můj lék nepomůže, tak s ním boty zalepí. A dej tu pušku stranou, než si vážně ublíží. to já s tou rozbrzanou károu i mizení jsem předváděl. a páku, já prodavač triáků, sru jsem Niagárus je. Já a obchodníci s deškem nikomu neskřivíme vlas. Dělám co umíme, pekelně se snažíme a příště přijedeme zase. sedieť nad muzikou takto v januári a nevšimnúť si to, čo nám tu dostalo po tejto osobe, to by ani nešlo. Michal Tučný sa stal nepochybne fenoménom svojho času československej country musicy. Navyše s takým hitovým presahom k popovému alebo inak vnímavému publiku. No a štýlovo mimoriadný hlas, vzorné frázovanie, talent, odovzdávať obsah textov, písaných eh, z počiatku Honzom Vyčítalom, neskôr s Deňkom Rytířom predovšetkým a spolupráca s vynikajúcimi kapelami a muzikantami, aj odvaha vykročiť z tej tradičnej podoby tzv. koubojskej muziky až k tomu elektrifikovanému zvuku, tak to zostáva nezabudnutelným. No a keď k tomu pridáte nezam, nezameniteľný, eh, nezameniteľnú aj fyzickú podobu, také tie okrúhle okuliare, rifle, tak máte pred sebou, dá sa povedať, že ikonickú figurku. No už tu máme viac ako 30 rokov od jeho odchodu a o rok neskôr sa už bude pripomínať nedožitá 80 -ka. A Suprafon nezabúda, aktuálne vydáva dvojalbum a vinilovú verziu výberovku pesničiek z rokov 1971 až 94. Obsahuje to 24 nahrávok, toto by sme tam nenašli, ale e, skladby ako Tamu nebeských bran Mám páru, Povieste ho vejš, abych tu žil, a muzikant, Šlapej dál, Kozmickej vandr, Pane môj a tak ďalej a tak ďalej, nebudem to zase menovať všetko. to sa na tento výber dostalo a tí, ktorí to majú radi práve v tejto podobe, tak sa môžu opäť vrátiť do obdobia, keď ho bolo všade plno a zostali nám tu takéto nádherné spomienky. My sme vstúpili do aktuálnej petrolejky nahrávkou, ktorá v roku 1990 bola titulnou profilovej LP platne s názvom Medicine Man. Bolo to o 12 pesničkách a v tomto prípade práve o spolupráci so Zdeňkom Rytířom, ktorý sa postaral nielen o text, ale v tomto titule je to aj o jeho muzike. Dnes nás to uviedlo do bloku, ktorý Miškovi bude patriť iba takto na začiatku, lebo tá okrúhlina, ako som už naznačil, bude na pretrase až presne o rok, práve 11. januára, tak sme si to dovolili len otvoriť, pretože postavené to bude na iných troch elementoch. Jednak v rámci Trikolóry si po druhýkrát posvietime na pesničky o zime ako takej, keďže nám dáva jasne najavo, že tu je a zrejme sa aj zdrží chvíľku ešte. No a potom tu máme dve jubilea, jedno také pologuľaté a to je 95 rokov od narodenia inej postavy známej zo sveta českej country music, čiže Ladislav Vodička, ročník 1931, 10. januára. Tam to pripadá práve na tento termín. No a o dva dni si pripomenieme už 20 rokov od odchodu Dušana Hergota. Mám pocit, že stále ešte ide o meno, ktoré by mohlo na mnohých miestach tiež celkom slušne rezonovať, takže práve tam sa obzrieme. Predovšetkým čase, keď tu máme 14. januárový deň, pokiaľ ide o premiéru a meninový oslávenec, či už na Slovensku alebo v Českej republike, tak je to Radovan. Meno má slovanský pôvod a pokiaľ ide o jeho význam, tak by malo byť o radovaní. Napokon už nás to tam aj ťahá, keď to vyslovíte. Ale či je sa nad čím e, tešiť a či je nad čím plesať aj v prípade historických záležitostí, to si budeme postupne odhaľovať. V prípade druhej nahrávky to bude o dáme, ktorá má tie narodeniny práve v tento deň, 14. januárový a pripadá to tento raz na 73. Na svet prišla v Gotwaldové, ktoré sa predtým a aj v súčasnosti teda nazývalo Zlínom. Speváčka, textárka, skladateľka, ktorá tiež zanecháva celkom zaujímavú stopu a ako náhle jej hlas zaznie, tak e, mám pocit, že všetci veci znali, vedia, o kom je reč. V detstve hrávala na husličky a ako prvá huslistka sa dokonca aj dostala e, na zahraničné turné v rámci e, konkrétneho telesa. V puberte ju ale zaujali bratové gitary a tá cesta nabrala úplne iný smer. Páčil sa jej aj tanec, dokonca tie gymnaziálne roky pretancovala v takzvanej avantgardnej kapele E, Franka Touvena, ale spevanské cesty sa tiež začali črtať a boli zaujímavé a ona na nich bola tiež zaujímavá, takže to na, na začiatku rozbehla s country beatom Jiřího Brabca a potom neskôr bola súčasťou koncertov v prípade formácií, ktoré mali pod palcom Petr Hanik, Jozef Laufer, kapely Variace, Jezinky, Bezinky, Jazzkve Martina Kratochvíla a potom kroky Františka Janečka a dá sa povedať, že my si ju pripomenieme v období, ktoré už bolo zase trošku o niečo inom, pretože s prívodným telesom bude skupina Pavla Trnavského, nebude chýbať ani Jojo Band v pozícii vokalistov a pokiaľ ide o text, tak ten má na svojom konte Jaroslav Machek. Jana Kratochvílova totiž to prichádza, aby sme si ju pripomenuli v nahrávke s názvom No a co? To publikum je síce dorobené, ale na tých koncertoch to mohlo vyzerať podobne. Až mi dal útěchu, odešel ve smychu, ať se máš. Život je změna, to se dávno ví, život je takový, tak to bývá. bez nejmenší výstrahy, bez velké námahy, a co dá? Nechal mi pozdě šel s pravodivým úsměvem, myslel si černělé holka to Takže pro všechny čerty, které znám, jsou veře do toho co mi zbývá. No a co vyčila co se dá. Život je změna, to se dá mluví, život je takový, tak to bývá. Odešel s prapodivným úsměvem, myslel si čertělem, holka zlá. Takže pro všechny čerty, které znám, jsou veře do kořán, co mi zbývá. No, si žije svoj príbeh v tejto nahrávke, ani veľmi nereaguje na to, čo sa na tom pódiu ako keby dialo. No, Jana Kratochvílová, to je tiež príbeh eh, veľmi originálny, hlavne ten rok 1983 výrazne zasiahol do jej životného príbehu, mala tých zhruba 30, keď jej bolo umožnené účinkovať v Írsku na hudobnom festivale, ale už jej potom nedovolili vrátiť sa, takže z nutnosti zostala v zahraničí a hudobné aktivity bolo treba vtedy tak trošku upraviť a aj tie hudobné nosiče u nás hneď boli stiahnuté, v podstate prestala existovať, tak ako to v prípade ľudí, ktorí sa rozhodli, aj keď ona v tom bola, dá sa povedať, že čiastočne aj nevinne, zostať v zahraničí, tak hneď prestali existovať pre všetkých tam hore a tým pádom museli prestať existovať aj pre všetkých tu dole. Ona tam získala aj niekoľko ocenení a zostala v Anglicku. No a tam sa aj pod menom Jana Pope začala teda umelecky zviditeľňovať a keď sa potom po 89. už konečne mohla vrátiť, tak samozrejme bol tu záujem a zostáva dodnes, aj keď ju z počiatku médiá brali ako vyšinutú, keď nosila rúško, ale potom ju zase chválili, lebo sa muselo nosiť, tak e, potom už bola pre nich vzorom a aj tak si z nej mám pocit, že za chrbtom robili srandu, lebo takto sa to zvyčajne v tých médiách robí. Tam láska k e, niekomu takéhoto typu málo kedy zahorí. Stáva sa samozrejme, ale automaticky skôr ste na listine vyšinutých a podobne na tom bude aj osoba, ktorú si o chvíľočku pripomenieme, kým ešte cupital tak, ako sa malo cupitať, tak to bolo všetko v poriadku. Aktuálne má na svojom konte kontroverzné aktivity, biznis tohto druhu a berú ho um, z pozície, že je zúfalý a tiež je nazvem to rovno vyšinutým človekom, lebo ide inak, ako by sa malo kráčať a prečo by nemohol k tomu sa dopracujeme cez udalosti, ktoré nám aktuálny termín ponúka, lebo môžeme nahliadnúť aj trošku ďalej ako do 20. storočia a hudobne to rozbehnúť nástrojom zvaným klarinet, pretože práve v Nemecku, v Norimberku v roku 1690 sa verejnosť dozvedela o jeho existencii. V roku 1832 ten sa spája s menom Edgar Allan Poe Americký spisovateľ publikoval svoju prvú poviedku v tom čase. Rodak z Bostonu, ktorý bol romantickým básnikom, prozaikom, autorom zvyčajne to boli také fantastické, mystické príbehy, ale stal sa údajne aj zakladateľom detektívneho a hororového žánru a s úspechom sa stretol poprvýkrát v podstate keď mal hm, o dva roky neskôr už po tejto udalosti spomínanej po uvedení prvej poviedky a získal hlavnú cenu na súťaži, ktorú organizoval jeden baltimorský týždenník. Takže rukopis nájdený vo fľaši, to bol príbeh, ktorý mu výrazne dopomohol k zviditeľneniu. Rok 1858 v hlavnej úlohe Felice Orsini, talianský revolucionár, neúspešne sa pokusil vtedy zavraždiť v Paríži francúzského cisára Napoleona III. Bonaparta. Pri výbuchu ale zahynulo 6 osôb iných a viac ako 150 sa zranilo. Rok 1873, ten je zase o aktivitách amerického vynálezcu menom John Weasley Head. Ten si nechal zaregistrovať patent na výrobu celuloidu. Stal sa základom pri výrobu plastov a filmov. No a rok 1878, ten bol o inom vynálezcovi menom Alexander Graham Bell. Kráľovnej Viktórii vtedy predviedol použitie telefónu. Aj to bol tiež mm, moment, ktorý by mohol zavážiť v prípade trikolory, ale na to si môžeme posvietiť niekedy inokedy. Tých pesničík o telefóne a telefonovaní je tiež celkom slušná zostava, ale my máme dnes teda vernosť tomu, čo máme za oknami aktuálne. No ale poďme sa za, e, zavenovať trošku rodákovi zo Šale. 12. januára roku 1982 sa tam narodil a neskôr v roku 2000 si na svoje konto, to mal 18, pripísal ocenenie objav roka v rámci slovenského Slávika, ktorý vtedy ešte dýchal, žil, poletoval, a neskôr chudák uhynul. Tiež sa mu eh, o dva roky neskôr dostala do rúk cena za najlepšiu pesničku pre mladého interpreta. Išlo o vatikánsku menu. No a týmto spevákom sa stal Robo Pap. My si ho pripomenieme v nahrávke ešte z albumovej jednotky, ktorú ponúkol v roku 2000. Boli tam celkom zaujímavé tituly a ako jedna z takých výnimočnejších náhrávok, práve tá nasledujúca s názvom V znamení. Vláčim gitaru a bláznivé náhrávky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 to sám. Mám rád nočný výlet, tajné návraty. S dežatami chodím zakázané záhrady. Keď skončím školu, mám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 Áno, tým je povedané všetko. Aj keď sa potknem, sám si za to zaplatím. S Romanom Vámošom dávali dohromady tie úvodné skladbičky, ktoré Roba Papa celkom slušne zviditeľnili, potom sa spojil s Bystríkom predovšetkým a vznikli nahrávky, ale boli tam aj samozrejme pesničky z albumu Hlava dole a Miliónový tanec, kde teda mal možnosť naspievať pesničku Ehm, z toho čerstvejšieho obdobia, čiže roky 21, 22, 25, to sú tituly typu Svedomie, túžba ťa nabíja, alebo Dobrá nálada. Snaží sa to šíriť. Máme aj spoločnú skúsenosť, samozrejme z rozhovoru, ktorý je možno dohľadať si v archíve. To bolo v čase, keď už mal na svojom konte 4 krížiky. Tesne potom tak sme trošku rekapitulovali, spomínali na minulosť, dnes takto aspoň v jednej nahrávke a opäť sa môžeme obzrieť iným smerom. Teraz si preletíme tak trošku to 20. storočie a začalo to celkom slušným trasením celej planéty. Došlo aj na následné požiare, ktoré zničili napríklad hlavné mesto Jamajky, Kingston, viac ako tisíc obetí v roku 1907. Rusko, Fínsko a gregoriánsky kalendár, toto ide dohromady od roku 1918, práve 14. januára to tam poprijímali. Časopis Mladý hlasatel a rok 1939, keď sa to dá dohromady, tak e, sa to všetko spojí aj kvôli kreslenému seriálu Jaroslava Foglara, ktorý dostal názov Rychlé šípy a pre mnohých, ktorí mali blízko a majú blízko k komiksom, je to dodnes vyhľadávaná verzia literatúry Franklin Delano Roosevelt, ten sa v roku 1943 stal vôbec prvým prezidentom, ktorý počas svojho úradovania letel lietadlom a bolo to o stretnutí, pretože sa údajne tajne zišiel s britským premiérom Winstonom Churchillom v Maroku, v Casablanke. V roku 1950 premiérov hry Kozie mlieko začalo svoju činnosť Nitrianske krajové divadlo, dnešné divadlo Andreja Bagara v Nitre. V 1964. urobil radosť československým priaznivcom svojou bronzovou medailou z majstrovstiev Európy v krasokorčulovaní vo francúzskom Grenobli Karol Divín. Rok 1969 Sovietský zväz vtedy úspešne vypustil z kozmodromu Bajkonur E, teleso zvané Sojus 5 o 3 roky. Potom kráľovna Margareta II. Dánska nastúpila na trón, čím sa stala prvou kráľovnou tohto štátu od roku 1412 a treba ešte dodať jeden fakt, tiež prvým dánskym panovníkom, ktorý sa nevolal ani Frederik alebo Christian, čo bolo vynimočné preto, lebo to trvalo od roku 1513, keď tam boli iba tieto mená. Rok 1980 zase bol o inej dáme, ktorá zaujala vysokú pozíciu. Do funkcie indickej premiérky uviedli Indiru Gandhiovú. Národný kongres e, vtedy vyšiel výťazne z parlamentných volieb. Ďalšia dáma, Martina Navrátilová, ktorá si v tomto roku pripomenie už 70 v októbri tak tá v roku 1985 práve 14. januára zvíťazila na tenisovom turnaji, čo by možno nebolo vynimočné, keby to nebol stý víťazný turnaj v jej veľmi úspešnej kariére svetovej tenistky. Pochádzala z Československa, alebo pochádza teda z Československa, v 75. emigrovala a v 81. sa už stala potom americkou občiankou a počas kariéry zvíťazila v rámci 18 Grand Slamových e, turnajov a to bolo o dvojhre 40 titulov má zo štvor hry, 31 zo ženskej a 9 v zmiešanej no a v ženskej dvojhre získala vo Wimbledone tiež rekordných 9 titulov a známou sa stala aj teda ako otvorená lesbička čo priznala v čase, keď e, priznávanie sa k tomu nebolo bežné Mohlo sa to len tak maximálne tušiť, inak prvý Grand Slamový turnaj vyhrala v 78., keď v trojsetovej bitke porazila vo Wimbledone Chris Evertovu a dostala sa súčasne aj na prvé miesto tenisového rebríčka. Ten Wimbledonský titul získala potom aj o rok neskôr. No a skončíme v 94 prechádzku 20. storočím. V Brne sa totiž to začala prvá súťaž pre klavíristov do 11 rokov. Dostala názov Amadeus. Toto brnenské stretnutie pripomínajúce koncert 11-ročného eh, eh, Mozarta v Redute sa stalo eh, jedným z tých najvýznamnejších podujatí svojho druhu v Európe. No ale my teraz už mierime za osobou, ktorú si dnes tiež budeme pripomínať výrazne, pretože 14. januára v roku 1944 sa v Prahe narodil Antonín Hájek a tí, ktorí majú nasledovanú českú country scénu, tak to vedia veľmi hravo zaradiť ku skupine Plavci, respektíve Rangers, pretože bol basgitaristom a bol kapelníkom tejto formácie svojho času nezameniteľný so svojimi okuliármi. Ten jeho život, ale, alebo životný príbeh trval iba 45 rokov. Uzavrel sa mesiac potom, čo sa štrngalo kľúčikmi, čiže 17. decembra 1989. No a medzi spomienky sa radí aj titul s názvom Mám rád swing. Thank you. mi znát, co kluka mě učili, no ty byli jen snem zlým. Na piano hrát mě etídy nutili, já myslel, že vsteky ho sním. Tom pustil mě hněd, když odkud si zasněli trubka, trombon, klarinet s ním. Vždycky vřela mi hned v žilách krev, když slyšel jsem, že hrají swing. Mám rád swing a nemálo. Mám rád swing už se stalo a tak zahrajte mi Dixieland. Ty přece řekl se vám, že mám rád swing. Překvapení se rodiče dožili, mámo, řekl jsem, že nic se mám. Kdo je ta šťastná, se ohromně pídili, věřte jí jen stanečník znám. Často ulicí temnou jsme bez síle bloudili, v kavárně si dali jen drink vždycky vzala nám hned. v Žilách krev, když slyšeli jsme hrají swing. Mám rád swing a nemálo. Mám rád swing. Už se stalo a tak zahrajte mi Dixieland. I přece řekl jsem vám, že mám rád swing. Pačko mám děti se batolí, vyprávím jak synkopy zní. Celý týden však jsem jako na trní, proč to je to jenom já vím. Sobotní noc se blíží a snad doma zbyl by jenom podivín. Vždycky vřela mi hned v žilách krev, když slyšel jsem, že hrají swing. Mám rád swing a ne málo. Mám rád swing už se stalo a tak zahrajte mi Dixieland, ty přece řek se vám, že mám rád swing. Mám rád swing a nemálo, mám vám rád, rád swing, už se stalo a tak zahrajte mi Dixieland, ty přece řek se vám, že mám rád swing. Yeah, zahrajte mi Dixieland, ty přece řek se vám, že mám rád swing. muziku v podstate aj rád mať musel, keď sa to tak zobrie, lebo aj jeho staršieho brata viedli k nej a hlavne k hre na klavír. Ocino sa totiž to domnieval, že takto budú mať chlapci šikovné prsty. U Antonína sa hra na klavír stretla s odozvou e, už ako u dieťaťa, lebo bol muzikálny, ale klavír potom opustil na strednej škole a začal hrať na gitaru. Na priemyslovke sa potom doslova zamiloval do country a zostal tomuto hudobnému štýlu verný aj po celý zvyšok života. Kapela Rangers tá vznikla v 64. A dá sa povedať, že sa stretla zostava, ktorá potom pekne dlho spolu vydržala, až teda na Radka Tomáška, ktorý sa oddelil na počiatku 70. rokov, ale Mirek Říhošek, eh, Honza Vančura, Jiří Vajzer, Milan Dufek a Antonín Hájek tí spolu vedeli vydržať pekne dlho a aj erb toulavého rodu, ktorý je z roku 1983, bol o tejto zostave, pričom pesnička eh, sa zaradila medzi také tie výraznejšie. K nej možno priradiť predovšetkým tú legendárnu inžinierskú alebo inženýrskú z autorskej dielne Jaroslava Uhlíře a Karla Šípa Promovaní inženýři, to je tiež popevok, ktorý samozrejme nájdu sa takí, ktorí budú krútiť nosom, lebo pre nich to príde ako veľmi lacný popevok, ale urobte e, pesničku, ktorú si budú spievať v podstate všetci aj keď k tomu nemusia mať extra vzťah, alebo minimálne to budú poznať. Nie je to jednoduchá záležitosť a ono sa to v prípade tejto nahrávky podarilo, ale aj ďalšie skladby sa ideme sa Urota Ádur prípadne aj táto e, skladba Mám rád Swing alebo Nejsem dům hrúzy tak sa zaradili medzi v tom čase také výraznejšie, takže spomienka na Antonína Hajka aspoň v tejto nahrávke no a ďalší život, ktorý vyhasol veľmi skoro bude na pretrase v tých nasledujúcich minútach pretože interpretovi najbližších piatich pesničiek bolo vymerané iba 46 rokov 16. januára 2006, e, keď zomrel, tak to bolo ako blesk z jasného neba, mnohí tomu uveriť nechceli a dnes nemôžu uveriť tomu, že už je to teda dve desaťročia od tohto momentu. Rodák zo svetého Jura Dušan Hergot mal charakteristický hlas, napokon ono to bude ľahko identifikovateľné aj v tých nahrávkach, ktoré si v tejto chvíli budeme pripomínať a začneme jednou z takých tých dostatočne zľudovelých, už aj vďaka tomu, že to teda e, bola ľudovka aj v čase, keď potom ako kapela Senzus mali možnosť siahnuť Hej Macejko, Macejko, to nám bude znieť hneď na začiatku. Išol Macejko, Malace, Šošovi doma, musel sa on vrátiť. veselo. Svojho času rovesník Petra Nadia, Soni Horňákovej alebo Petra Kotvalda, Dušan Hergot, narodený v októbri 1959 v spomínanom Svetom Jure. Stal sa hudobníkom, spevákom, bubeníkom, bavičom, známym predovšetkým vďaka svojmu pôsobeniu práve v skupine Senzus. Po skončení základnej školy sa stal žiakom odborného učilišťa, aby sa vyučil v profesii kuchár čašník ale veľmi rýchlo prišiel na to, že toto nebude cesta, po ktorej by chcel kráčať počas zvyšku svojho života. Nebola ňou ani elektrotechnická učňovka, aj keď ju nakoniec dokončil. Tú realizáciu našiel až na tretí pokus, začal chodiť do hudobnej školy na klavír, neskôr aj hrať na klávesové nástroje v bratovej kapele No a ako muzikant potom mal možnosť si prejsť aj viacerými západnými krajinami, čo ešte v období socializmu zase nebolo až také jednoduché. Možno hovoriť aj o jeho hudobnej produkcii v Norsku, Španielsku, vo Švajčiarsku a do Spojených štátov sa vtedy nedostal iba preto, lebo bol už v podstate položenatý, polorozvedený s dámou z Norska. To znamená, že ona tam v Norsku už s ním bola rozvedená, ale on s ňou tu na Slovensku aj pre naťahovačky úradné ešte nie. No a čo bolo dôležité hudobne, tam by sme sa mali hlavne zamerať. Kapela Sensus tá vznikla ešte v 78. ale tú skutočne celoslovenskú popularitu si získala až po vydaní prvého albumu a ten ponúkli v roku 1992 toto CD, aj magnetofónová kazeta, lebo v tom čase sa to práve na týchto hudobných nosičoch k poslucháčom dostávalo predovšetkým, tak to bola profilovka, ktorá dostala názov Slovenská rodná dedina a tá titulná pesnička v ich podaní, to ste vtedy na každom jarmoku mali možnosť počúvať zo všetkých svetových strán. môjho detstva sny. Tam rástol som jak jedlička, keď vonku kvitnul háj. A teraz ma srdce bolí, že sa s ňou lúčiť mám. Slovenská rodná dedina Sľubujem vám hory rodné, vernosť po celý čas. To moje srdce vždy a všade spomínať bude vás. Aj keď ma osud zavolá do diaľky za chlebom, ja zostanem vždy a všade Slávny ty chotár môj, Slovenská až na koniec alebo do konca svojho života to boli Vinosady, tou dedinkou slovenskou. Kapela Sensus e, teda rozbehla e, svoje vydávanie hudobných nosičov, ktorých je dnes <laughs> strašné množstvo. Môže byť, že aj okolo 50 by sa to už mohlo pohybovať, keď budete do toho rátať aj rôzne výbery a návraty k tým e, prvým zaujímavým pre poslucháča titulom tak je toho naozaj neuveriteľné kvantum. No, boli známi, ale nebránili sa hrať ani na dedinských zábavách, dokonca ani na svadbách. A čo sa týka um, televízie, tak eh, hlavne Martin Sarvaš pomohol kapele presadiť sa na obrazovky a s programom Senzi Sensus eh, vtedy ehm, celkom slušne valcovali svoju konkurenciu, napokon ono sa to aj odzrkadlilo na výsledkoch Zlatého Slávika v kategórii skupina, pretože v roku 1998 boli strieborní a potom ešte trikrát bronzový v 99. v roku 2000 aj v roku 2002. Takže hneď 4 tieto ocenenia skončili na ich konte a samozrejme, že dosť často to bolo postavené na pesničkách, ktoré poslucháč veľmi dobre poznal, nepotreboval sa to na novo učiť, išlo len o to, že to bolo v ich podaní a ponúkali to aj v takých tzv. originálnych verziách, čoho dôkazový materiál tu bude aj v tej tretej pesničke v poradí. A keď už sa teda v slovenskej rodnej dedinke veľmi rád vracal domov, tak tu je tu zase taký malý protipol tomu všetkému. Vianocov sú také spomienky, že e, mal dar rozosmievať už od malička a raz starší brat doniesol z cudziny také gumené, hnedé, vieme asi čo, začína sa to na H a túto hnedú kôpku Dušan vtedy dal učiteľke pod katedru <laughs> a údajne sa rozplakala a chodil s tým stále kade tade, až to raz položil otcovi na tanier alebo vedľa taniera na stôl, keď jedol a ten sa e, najedoval, poviem to tak jemne, hodil o zem a všetko sa to rozpadlo, tak to potom údajne nešťastný lepil kanagonom. A takéto veci a huncúctva sa potom v jeho živote objavovali aj v neskoršom období. No a v pesničkách tiež celkom bujaré to bolo a tých koncertov senzusáci stíhali naozaj neuveriteľné množstvo v čase vrcholiacej popularity, tak zhruba v tom 97 mala kapela aj 35 vystúpení do mesiaca a ešte v roku 2000 ich bolo 20. To si skúste rozmiestniť v kalendári a hneď vidíte, ako často sa bolo potrebné presúvať za fanúšikmi. Napokon ešte aj popri tom stíhať nahrávať jednotlivé hudobné nosiče, tak to sa z dnešného pohľadu zdá priam až nemožné. A vznikali aj samostatné hudobné počiny, my si tiež pripomenieme niečo, čo Dušana začalo zviditeľňovať aj po tejto stránke a tá predposledná pesnička dodnes tiež jedna z vďačne príjmaných, hlavne udám, ktoré sa dostali do názvu tejto skladby, pretože pôjde o Eriku. Na Vajdorských jazerách tam je krásny svet jed. Sú tam ženy oválne, aj chudé, aj normálne. Jedna je však prekrásna, ako by zo sna volá sa duše kvet. Ona ho vždy polieva, keď sa kúpať chodieva, popri tom si zaspieva a sa usmieva. Predvčerom mi postala sladký ako med. Nebolo to náhodou, plával som k nej pod vodou. Ona ma však zbadala a ma ob Dušan Hergot. A takto nám v pesničkách zostáva na blízku aj 20 rokov po svojom odchode. V čase najvýraznejšieho úspechu to bolo o trojici Pavol Pešl, Igor Fekte a práve Dušan Hergot. A bol to aj o pesničke, ktorá by tu samozrejme chýbať nemala, pretože sa stala dosť výraznou v čase, keď e, ako senzusáci koncertovali, napriek tomu, že sa skôr spájala s jeho možno takými nenápadnými solovými aktivitami a aj keď je teda za oknami tak ako je, tak skúsime tomu protirečiť pri spomienke na veľmi predčasne odídeného interpreta a autora by to mohla byť celkom pekná bodka na záver, pretože skladba Nesneží, ktorá aspoň v tejto verzii vznikla v roku 2004, tak tá sa stala tiež jednou z legendárnych a tí, ktorí zažili koncerty, tak sa nevedeli dočkať, kedy to tam zaznie. Dokonca kapela sa už v podstate aj rozlúčila a skladbu nezahrala, ale počítalo sa s tým, že príde k aplauzu a bez tohto sa vtedy neodchádzalo, tak si to poďme pripomenúť aspoň na záver. že nechceš robiť v záhrade. Dnes neží a ty si na lyžiarskom zájazde. Neteší ma to, že nechceš robiť v záhrade. Škoda, že som zalúbený do teba, mohol som mať radostnejší deň. Všeli, čo som sa dopočul od Eda, vráť mi radšej môj prsteň dnes a dnes teší furt a ty si na lyžianskom zájazde tak čo tam po zajazdu neteší a koho by to tešilo ma to, že nechceš robiť v záhrade <laughs> to chce robiť dnes ale furt a ty si na lyžiarskom zájazde furt sa húka niekde neteší a koho by to tešilo ma to, že nechceš robiť v záhrade <laughs> onedlho idem v noci 30, lebo hlavné slovo mávaš ty. Mal by som sa odhodlať na vážny krok, vychádzam z reality. Dnes neží, ale uvidím, že dnes A ty si na lyžiarskom zájazde. Musí dokola fot od tých zájazdoch. Neteší, a toto teda. Ma to, že nechceš robiť v záhrade. Ona kedy robila ta špina. Dnes neží, ale teraz čo? A ty si na lyžiarskom zájazde ke pleso chodit. Teší. A to máte tešita. Matošeně křižovi v zárade. Do ryb jak svíto. Dala si mi najavo, že som bedár. Preto som ťa poslal do kelu. Už to vidím, jak mi zrubne budelár. Kúpim si aj košelu. sneží. Ani na roli nechce robiť. A ty si na lyžiarskom zájazde. No posteli do redno. Mne teší. Joj, zúfali to stojí. No ťaže nechceš robiť v záhrade. Víte mi, že zúfali. Mne sneží. Aj tá situácia. A ty si na lyžiarskom zájazde. To vám čo dá teraz za darmo. Mne teší. Na ten si to človek. Má to, že nechceš robiť v záhrade. A ty žiť sa by nechce, tak dnes neží. A ešte dnes teží. A ty si na lyžiarskom zájazde. Ale v lete vytápa, v lete vytápa. Mne teší. A te teší ma už tič. Má to, že nechceš robiť v záhrade. Ide to dolu vodou, do slova. Dnes neží. <laughs> dnes teží. A ty si na lyžiarskom zájazde deti, keby boli také lacnejšie zájazdy. Mohli by byť aj na černo. Na destejší fort. Alebo penáze, keby padali. A už ma to začína tešiť, lebo je konec. No, ono sa tá pesnička zdá byť aj nekonečnou u niekoho. No, žiaľ, koniec je nielen pesničky, ale 20 rokov je tomu už aj v prípade konca jej interpreta a autora zároveň, tak aspoň takáto malá spomienka na Dušana Hergota v čase, keď nám teda nasnežilo a častokrát, aj keď sme krajinou kopcovitou, nie sú to síce také kopce ako niekde v Alpách, vo Švajčiarsku, alebo v Taliansku, alebo vo Francúzsku a Španielsku a tak ďalej, aj keď Španielsku len tak okrajovo to lízlo, tak e, cez Šturec, e, cez Donovali a podobné kopčeky sa u nás dostanete tiež len veľmi ťažko, dokonca mám pocit, že boli aj uzavreté tieto priechody. Slovensko sa opäť dočkalo zimy, aká tu zase istý čas nebola a e, aj keď sa tieto momenty zvyknú opakovať, tak možno tak zhruba raz za 25 až 40 rokov Najchladnejšia zima v ostatnom období s teplotami pod minus 35, tá bola v 2011-12 a odvtedy sa to tu až tak výrazne neobjavovalo, ale bolo aj horšie, čo si budeme hovoriť. Svojho času sme zažili aj uholné prázdniny a chvíľku sme sa z toho tešili samozrejme, lenže tiež keď sa aj idete sánkovať v takom období, nemusíte do školy, tak s tými cencúľmi potom pod nosom. To tiež nie je úplne najideálnejšie. My si na zimu ako takú teraz nájdeme priestor a čas, pretože sa im povenujeme v pesničkách týmto zimným momentom a začneme nahrávkou, ktorá k tomuto obdobiu dá sa povedať, že patrí neodmysliteľne od roku 1979, čo to ponúkli ako autory Pavol Zelenaj a Tomáš Janovic VV systém Vlada Valoviča sa postaral o hudobné podklady, do štúdia prišiel aj detský zbor Slniečko a za spevácky mikrofón sa postavil Michal Dočolomanský. Samozrejme, že ide o zimu na saniach. Dýchol bielý mráz, svoj sníčok do okien Všade vôkol nás sa zjavil bielý serien, len v očkách detí stále svieti smiech. Keď zima kreslí bielu krivku strych, iba v očkách detí zvonia rolničky. Svet je zrazu malý, maličký. Každý nám uverí, že tú cestu v páperí ťažko možno podniknú s vážnou tvárou. Predplatné neplatí, vezmi hviezdné opraty, keď si sám, daj sa k nám, rozhýb srdcia rovničkám cesta čistým striebrom zazvoní. Keď sa tíško zvečerí, pieseň vojde do dverí, všetky očká pohľadká bielou krásou. Biela zima sa mi letí na saniach, ten z oblohy už padá hviezdný prach. Keď si sám, zrazu sám, tak sa rýchlo pridaj k nám a hneď v tvojej stále vážnej tvári. Ktorej úsek skúpaš Pieseň čistým striebrom zazvoní. stále vážnej tvári. Pieseň čistým keď si to človek môže takto popočúvať a pozerať sa na to iba z okna, tak je to ešte dobré. Trošku inak sa k tomu bude stavať e, interpret tej <laughs> nasledujúcej nahrávky, ktorá bude aj trošku mladšia. Inak zima ako taká, samozrejme, ono to mení životy ľudí, dokonca aj dejiny má možnosť, keď dôjde na nejaké tie extrémne mrazy a dlhé zimy, kalamitu, zanechá to stopu a aj v kronikách sa toho veľa už po tejto stránke objavilo. Jedným z takýchto príkladov je zima z roku 1709, ktorá dostala aj názov, že Veľký mráz. No a zasiahla takmer celú Európu, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Škandináviu. Teploty klesli v januári pod minus 25, rieka Séna aj Lóra vo Francúzsku zamrzli natoľko, že po nich mohli ľudia v pohode prechádzať. Niektoré rybárske lode sa zachytili v ľade a nebolo možné s nimi vôbec manévrovať. Aj polnohospodárstvo utrpelo katastrofu, pretože úrada vyšla na zmar, hladomor si vyžiadal 10 tisícky životov a historici odhadujú, že celkovo mohlo v dôsledku tejto zimy a jej následkov zomrieť až viac ako 600 tisíc ľudí Dlhodobý dopad na európske hospodárstvo a spoločnosť ten bol teda výrazný a viacero regiónov sa z toho spametávalo dlhšie obdobie, veci predpokladajú, že jednou z príčin tejto extrémnej zimy bola e, erupcia na Islande vulkánu, ktorá ochladila klímu a spôsobila aj dlhšie obdobie mrazov. Takým tým ďalším významným obdobím bol aj rok 1816. Ten dostal názov Rok bez leta a bol e, výsledkom alebo následkom erupcie zase inej sopky z Indonézie z predchádzajúceho roka a tá vtedy do atmosféry vyslala obrovské množstvo sopečného prachu. Ono to zablokovalo slnečné žiarenie, aj keď je teda o javu spojený skôr s ochladením leta, tak následné zimy a mrazy boli tiež intenzívne. No a veľmi známe sú aj kruté zimy na britských ostrovoch, rieka Temža v Londýne tiež úplne zamrzla svojho času a takéto mrazy sa stávali v období od stredoveku až do 19. storočia. No a počas niektorých rokov vznikli aj jarmoky a trhy, ktoré sa e, mali možnosť objavovať na riekach, predávali sa potraviny, Ľudia sa korčovali popri tom, popri stánkoch a organizovali sa aj hry priamo na ľade, takže to vedeli aj po tejto stránke aspoň trošku využiť. My využijeme teraz uh, hudobný nosič s názvom Pražská pálená, keď uh, obchádzal viaceré kultúrne stánky práve v hlavnom meste Českej republiky Jarek Nohavica, divadlo pod Palmovkou, klub Mlejn, Švandovo divadlo, prípadne Palác Akropolis, divadlo na Fidlovačce, Branícke divadlo, aula Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej a tak ďalej. Tam všade boli zaznamenané skladbičky, celkovo 23 sa ich tam objavilo, vtedy potom nechal poslucháčov, priaznivcov vyrobiť obal albumu a ten, ktorý sa mu najviac pozdával, ten potom sa stal titulkou celej tejto no, ani ťažko povedať, že profilovky, lebo ono sa to v podstate zozbieralo vtedy to najvýraznejšie, čo v tom čase Jarek Nohavica ponúkal. Asi najvýraznejšou pesničkou bola skladba Pane prezidente, ktorá je dodnes veľmi aktuálnou, ale tiež je to taký povestný hrach, ktorý hádžete na stenu zbytočne, lebo čo už taký pán prezident, čo už môže, že? No ale bola tam aj nahrávka, ktorá v tom čase, <laughs> v zimnom čase výrazne zarezonovala u poslucháčov a my si ju teraz pripomenieme. Ide to o titul s názvom Ladovská zima. A tiež je to reakcia na jednu z e, takýchto chladných zimných častí roka. Za vlčkou vlčka z oblohy padá chvilinku počká a potom ta je, Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima, děti a sáně a já jdu s nima do chrámu páně. Bim bam, bim bam, bim bam, bim bam bam To mokré bílé svinstvo padá mi za limec. Už čtvrtý měsíc v jednom kuse furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Decka majú zmrzlé kosti, saňkujú už jenom z povinnosti. Mrzne jak svinia, 30 pod nulu, auto ani neškytne, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo bosilničaři tak jak každý rok, jsou překvapení velice, že s nich zasypali jim silnice. Pendolino stojí kde si gu polomy. Zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do arálky. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima, děti a sáně a já jdu s nima do chrámu páně. Bim bam, bim bam. Na Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříči spěchali s melounama a teď jsou však víte kde. Na ČT1 studio Sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři, 3 cm sněhu a u muzea 4. Jak dálce vidím zasnížený říp, říkám si, pralče Čechu, ty jsi byla strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl si v teple v plavkách valet místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch hrovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mi, jak mám zmrzlý nos a líca, tak ještě z a provokatér nohavica. Mladovská zima zaklije a srdce jí má bílá nostalgie. Mladovská zima, děti a sáně a já jdu s nima do chrámu páně bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam No, zaujímavosťou je, že hoci toto CD bolo v pohode, možné si zadovážiť aj na koncertoch Jarka Nohavicu oficiálne, tak e, v jeho vlastnej diskografii by ste ho hľadali na jeho stránkach márne, aspoň teda ja som to tam <laughs> nedohľadal, medzi tou základnou verziou jeho LP a CD nosičov od prvého profilu, ktorý ponúkol na začiatku, alebo na sklonku 80 rokov, na začiatku tých 90 e, čiže Darmodeja až po album Máma mi dala na krk klíč, alebo Máma mi na krk dala klíč, čo už je tiež záležitosť, ktorá má aktuálne pomaly 6 rokov, tak Pražská pálena sa tam medzi tým nenachádza a pritom obsahuje tiež pesničky, ktoré na iných projektoch budete hľadať márne. No ale dnes aspoň takéto zastúpenie to tu malo. Spomienka na tiež tuhé zimy a momenty, keď to nebolo jednoduché, ale ono sa to nie vždy iba v Európe riešilo. V stredoveku zamrzali prístavy kade tade aj v severoamerických e, oblastiach, aj keď my to teda samozrejme máme skôr riešené tu v tomto našom teritóriu a, a je to niekedy aj celkom zaujímavé, aby to bolo pre spestrenie. Napokon ten Jozef Vlada, ktorý bol v pesničke spomínaný a jeho zimy, tak to je tiež niečo, čo si mnohí veľmi radi obzerajú, ale keď už sme pri zimných pesničkách, tak to aspoň v trojici, tak si poďme ešte pripomenúť ďalšiu nahrávku, ktorá nás vráti do záveru 70. rokov Ivan Horváth a Peter Petiška sa podpísali tiež pod pesničku, e, ktorú si dovolilo naspievať trio, spievajúce aj v češtine, aj v slovenčine. Záležalo, ktorí autory sa kedy na tieto dámy otočili. Na čele s Lídou Nopovou, čiže Bezinky, ktoré boli takou odnožou českých jeziniek vyloženie a Bčko tam vzniklo hlavne preto, lebo sa objavili v Bratislave a dosť výrazne vtedy e, zaznamenávali úspech nielen vďaka spolupráci s Karolom Duchoňom, ale mali aj svoje solové aktivity a do toho možno počítať aj práve skladbu s názvom Zima. Zima. nie aj pred nimi, lebo kúriť treba a človek sa potrebuje zohrieť, tak snáď to nie je len o skackaní a, a ruky v rukaviciach a kabáty, svetre hrubé a podobne šály aj v domácnosti, hoci je to teraz komplikovanejšie aj po tejto stránke to všetko ustáť. Poďme sa pozrieť do hudobného kalendára toho dnešného už sme tam spomínali dve postavičky, čiže eh, Janu Kratochvílovú a Antonína Hajka mali nový termín práve tento 14. januárový deň, ale medzi oslávencov sa radia ešte aj ďalšie dve postavy z českej strany. Pavel Ružička, narodený v roku 1950 v Prahe, hráč na klávesové nástroje a skladateľ. Zastrešuje ho štúdiová značka ORM, lebo sa stal členom tejto formácie, ktorá vznikla v 76. takže už pred pol storočím to mal 26. No a táto formácia potom natočila viacero úspešných nahrávok a spolupracovala hlavne s tandemom Hanna Buštíková, Dana Vlková, čiže Kamélie, ale točili aj hudbu k filmom a televíznym seriálom, takže Sanitka, Poisťovňa šťastia, to sú práve také najvýraznejšie seriály. V máji 2009 im aj vyšiel album s názvom Slepá láska, Best of Orm. Spolu s Petrom Dvořákom sa venujú hlavne v tejto dvojici štúdiovej a producentskej práci a produkovali svojho času aj albumy Karla Gota, čiže Dotek lásky alebo aj dvojku Dotek lásky a tá pravá. No a Radek Hurčík, zvaný Hurvajs, ročník 1969, eh, narodený v Tepliciach, ten sa stal bubeníkom a členom skupiny Kabát, vyučený zámočník. Pred Kabátom ešte účinkoval v kapele, ktorá si hovorila Aku Aku táto formácia vznikla v Českých Tepliciach v roku 1983 zakladajúcim členom eh, alebo členmi boli Milan Špalek, Tomáš Krulich, neskôr sa ku kapele pridal práve Radek Hurčík, ale aj Pepa Vojtek Otaváňa a tiež je to výnimočné, lebo v tejto zostave v podstate vydržali až po súčasnosť, čo pri zväzku nie je jednoduché. Začínali ako trash metalová kapela, až neskôr sa prerodientovali na rokovú a odpichom pre ich úspešnú dráhu bol rok 1991, keď ponúkli prvý album s názvom Máji motorovou a dotiahli to teda až k zisku Zlatého Slávika niekoľkokrát. Nebolo to ojedinelé po súčasnosť. V podstate patria medzi neprehliadnutelné elementy, medzi také aspoň z nášho pohľadu, však patrí aj pán, ktorého nedožité 95. narodeniny si v týchto dňoch pripomíname. 10. január 1931 sa písal, keď sa v Prahe teda narodil a stal sa neskôr českým country spevákom aj textárom. Vystupoval s, hlavne s dvomi formáciami, bol tam country beat Jiřího Brabca a potom aj skupina Vodomilové a na jeho konte je aj niekoľko takých úspešných nahrávok. My si jednu z nich vypočujeme hneď takto na úvod. Vznikla v júli roku 1970, otextoval Jirka Grossman a dostala sa do spevníka Ladislava Vodičku. Nezamrzla nám táto vodička, práve naopak pokusí sa nás rozohriať. Vím, že je láska dým, proto teď tu hlásat smím. Noc, když zavzdychá, tak se hned oheň rozdmychá. Nápěv písní, co se proslýchají, tady zpívám těm, co teď možná lásku tají. Je to zlé, zlé, zlé, hoří jak krou, hoří jak krou. písní, co se proslýchají. Tady zpívám těm, co teď možná lásku tají. Je to zlé, zlé, zlé, hoří jak krov, hoří jak krov. Dusí mě kouře sloup a vím, že klesám zlou. Přesto vzdávám lásce dík, jako proseplík. Nápěv písní, co se proslíkají, tady zpívám těm, co teď možná nás utají. Je to zlé, zlé, zlé, hoří jak pro, hoří jak krov. Nápěv písní, co se proslíkají, tady zpívám těm, co teď možná nás utají. Je to zlé, zlé, zlé, hoří jak krv, hoří jak krv. Je to zlé, zlé, zlé, hoří jak krv, hoří jak krv, hoří jak krv, hoří jak krv, hoří jak krv. My sa pri tom plamienku aj trošku zohrajeme. Ladislav Vodička, ten mal od útleho detstva veľký sen. Chcel byť spevákom, hlavne takým spevákom ako Johnny Cash, ktorý ponúkol aj originál tejto pesničky. Túžil byť aj jeho kamarátom a sníval o tom, že bude s ním vystupovať a aj keď sa mu teda nepodarilo s ním vôbec e, ani len stretnúť, tak e, sa vo viacerých ohľadoch e, k svojmu vzoru priblížil, aspoň teda v tom československom meradle a bol obdarený výnimočným hlasom, hovorilo sa tomu, že pedálový bas, ktorý bol čistý v celej svojej škále a s neopakovateľným zafarbením, ľahko identifikovateľný a mm, patril medzi tých, ktorí to takto mali výnimočné, lebo bol hneď jasné, že kto je za tým speváckým mikrofónom. Začínal spievať až v 61. roku, čiže mal 30 s amatérskou kapelou Tempest a o 5 rokov neskôr mu Jiří Brabec ponúkol angažmán vo svojom country beate a v tom istom roku s ním potom prešiel aj do divadla Semafor, ale v roku 1970 e, prekonal mozgovú príhodu a po náročnej operácii mozgu sa s Jiřím Brabcom pre umelecké nezhody rozišiel, takže prijal angažmán od kapely Vodomilové, ktorá vznikla na ČVUT medzi študentami vodohospodárstva, čo k jeho príspisku aj celkom pekne pasovalo Vedel spievať aj vyššie tóny, či ich budeme počuť v tej nasledujúcej pesničke, tak to sa necháme prekvapiť. Čaká na nás nahrávka, ktorá je o 3 roky mladšia ako tá, ktorá nám znela v úvode. Tentoraz už pod textom podpísaný Michal Bukovič. Toto meno si spájame predovšetkým so skladbami Karla Zicha, ale venoval sa aj iným interpretom a takto vznikla nahrávka, ktorá potom mala aj svoju druhú verziu. V podaní Honzu vyčítala kapely Zelenáči, ale Ladislav Vodička mal možnosť ju ponúknuť premiérovo v tej českej verzii pod názvom Řidič má tvrdý chléb. Thank you. kde se točí autobus, já jednou jsem stál, když jeden mladý řidič na svou práci lál. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít a dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu, jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo čtyři kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil tisíce kilometrů a můžeš mi věřit, když ti tady povídám řidič ten tvrdej chleba má, musí znát volant, brzdy, spojku a plyn, palce, písty a rychlostní skříň. Hladič, čerpadlo, diferenciál, sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, lumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, polosy, lanka, ojnice, prysky. Přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůdy a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, stvořivost, plnou nádrž pásy připnuty. Dobrý zrak, lekárničku, peníze na pokuty, vojsku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musí znát vyhlášku, mít dávku štěstí. Na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit před rozjetím. To dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jiný vůz, ozeď, ostrom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopatce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu. No, teoreticky to víme mnohy čo sa všetko za volantom robiť nemá, <laughs> ale e, skutočnosť môže mať úplne inú podobu. Ehm, no, Ladislav Vodička mal ten zvláštny dar, že bolo v podstate jedno, o čom spieva, vždy mu to poslucháč uveril a spieval o horskom potoku a v tom hlase to aj ten poslucháč mal e, možnosť e, započuť, spieval o vlaku a vy ste počuli, ako to po tých kolejniciach ide Paradoxne inak, napriek tomu, že mal priezvisko, aké mal, tak práve vlaky boli dominantné v jeho neskoršej tvorbe a respektíve repertoári a po celý čas tejto spevackej dráhy sa venoval štýlu country a vyslúžil si prezývku český Johnny Cash, pričom po roku 1975 učil aj v autoškole vyštudoval strojnickú fakultu a tejto profesii sa napokon predsa len nevenoval, lebo sa vydal na tú dráhu speváka a dá sa z dnešného pohľadu hodnotí, že to bol dobrý krok, mal ten charakteristický nezameniteľný hlas, jeho pesničky sa stali všeobecne dostatočne známymi aj keď z dnešného pohľadu samozrejme môžu byť pre mnohých úplne novými, ktoré nikdy nepočuli. Tá spolupráca s Michalom Bukovičom bude jasná aj z nasledujúcej nahrávky s prievodným telesom orchester Václava Hybša. O muziku sa postaral Sláva Kunst a my sa vďaka Ladislavovi Vodičkovi dozvieme, teda aspoň v 70 rokoch to platilo, že všude vedou koleje. Aktuálne sa už na mnohých miestach z toho robia cyklistické chodníky, lebo nie sú tieto momenty alebo tieto teritória natoľko sebestačné, že by sa tam vláčik uživil, no tak sa to vytrháva a už sa to dostáva do úplne inej podoby. Ale v čase, keď teda táto pesnička vznikla, to bol august roku 1976, tie kolejnice teda naozaj mohli viesť ešte na miesta, kde by ste to z dnešného pohľadu už ani nepredpokladali. Přiznávám se, že mám občas divné spády, prohlížím si všechny možné jízdní řády, vím, že ta hra stěží se mi někdy okouká. Když si k tomu vezmu železniční mapu, chvíli do ní hledím a pak náhle chápu, proč mi vlastně připomíná sítě pavouka. všude vedou koleje. Sestřenice nebo pěkně, všude vedou koleje. Všude vedou koleje. Tvrdila mi, že přibílí ve vrskmani, kdybych řekl o tom místě nemám zdání. Sotva mi ta dívka někdy tohle odpustí. Kdybych neměl jízdní řád, zjistím stěží, že to místo s divným jménem vlastně leží na 13. trati z Komutova do Ústí. vedou boli. sestříci nebo kutě, všude vedou koleje, všude vedou koleje. Blíže vedli blešnočkyně tam a zpátky, 8K, 20M a mezi řádky. Ten, kdo hledá, všechno najde, jen se nesmí ptát. Klukův s počtem spáňov hledám stále, běhá tři, dvě, osmnáct a tak dále. Cestu najít není těžké, jen znát jízdní řád. Pak jedete, tam jedete, všude vedou koleje, k sestřenici nebo k všude vedou koleje, všude vedou tento životný príbeh trval teda iba 68 rokov, ale zostali tu zaujímavé nahrávky. Václav Hybš, líder z prievodného telesa, ten si v júni minulého roku pripomenul 90 -ku. My spomíname na nedožité 95. narodeniny Ladislava Vodičku a budeme až do záveru aktuálnej petrolejky, ale popri tom sa ešte pozrieme samozrejme aj na iné mená, ktoré nám svietia dnes v kalendári a stali sa z historického pohľadu sledovanými František II. nádaždy ročník 1622, jeden z najbohatších zemepánov v kráľovskom Uhorsku. Bol županom Vašskej stolice a aj tajným radcom. Loty, francúzsky prozaik, námorný dôstojník, narodený v roku 1850, sa stal autorom exotických románov a cestopisov z prostredia, ktoré spoznával na tých svojich cestách. Albert Schweitzer, francúzsky lekár, filozof, narodený v roku 1875. Ten bol misijným lekárom v Afrike, aj založil a viedol nemocnicu pre tropické choroby v týchto miestach a potom mu udelili Nobelovú cenu za mier. Nina Ricci, talianská módna návrhárka. Tiež je patril 14. január od roku 1883 ako narodeninový termín. Stalo sa v Turíne. Na svet prišla ako Mária Adelaida Mieli a stala sa potom teda talianskou módnou návrhárkou, zakladateľkou francúzského módneho domu pod menom Nina Ricci. Kurt Guggenheim, švajčiarsky spisovateľ, bol ročníkom 1896 a profesor doktor Vaso Čubrilovič, narodený o rok neskôr v bosanskej Gradiške, ten ako srbský študent, bol jedným z účastníkov atentátu na Františka Ferdinanda inak neskôr akademik, historik, kritik pomerov v Srbsku následne v Juhoslávii, ale v čase toho atentátu mal 17 rokov, aj tak teda bol odsúdený, ale nemohol byť nad ním vynesený rozsudok trestu smrti, tak preto mohol pokračovať potom aj v takých aktivitách. Ale aj 20. storočí nám ešte ponúka výrazné postavy, budeme sa mať čomu venovať, predtým nahrávka, ktorá bude znieť tak e, to je titul, ktorý opäť textársky mal možnosť podporiť Michal Bukovič. Nahrávka z roku 1973. Vzniklo viacero verzií na túto melódiu, len samozrejme čo textár, tak to iný príbeh. Nás to bude ťahať opäť na tie kolejnice a prechádzka niekdejším Československom dostala názov Ja tu zemi znám. Ja tu zemi znám. Jsem jsem silnicí sám a bylo horko přímo k zalknutí a míjela mě auta a v nich řidiči nadutí, až jeden z nich se otázal, zda nechci se svést, že prý ví, jak je to těžké svoje tělo pěšky nést Vychloubal se kolik měst, už projel s autem svým, řekl jsem příteli, já tuhle zemi neznám o nic míň. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, já dá se poudávám, sám sem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi znám. Příbram, Stříbro, Hořovice, Strakonice, Senomaty, Tuflovice, Záhořany, Hostivice, Čáslav, Újezd, Čakovice, Netovice, Rožmitá, Voltuš, Černošice, Másovice, Prčice, Plzeň, Černovice, Pálenice, Nový Bížov, Stará Paka, Úholička, Báňovice. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, já dá se toulávám sám, sem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi, znám. Malše, Úpa, Ohřebie, Kamenice, Malé Labe, Střední Labe, Velké Labe, Ostravice, Loučka, Střela, Malínu a Moravice, Horná, Dnilec, Berounka, Mželatorice, Váv, Úh, Žiletavka, Jevíšovka, Stará řeka, Nová řeka, Lužnice a Zlatá stoka. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, já dál se toulávám, sám sem a zase tam. Já teď podám ducha s vám, já znám tu zemi, znám. Bilda, krušné hory, jeseníky, třemší, chřiby, krkonoši, javorníky, džumpír, kryváň, lisa, hora, velká Fatra, čerchov, sněžka, ještě má Fatra, křemešník, hříb, cukrák, milešovka, cínovec, klínovec, brdy, děvín, chovka, já tu zemi znám, já rád tu zemi mám. dá se toulávám, sám sem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi, znám. Galštejn, Rapštejn, Konopiště, Milotice, Friedland, Trábí, Kozí hrády, Přepinice, Helštejn, Perštejn, Orlí, točník Vizovice, Lipštejn, Sloup, Slouptelč, Buchlovice, Křivoklát, Kost, Kratochvíle, Bučovice, Cukenštejn, Bezděs, Litomyše, Ploskovice. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, já dá se toulávám, sám sem a zase tam. Teď podám důkaz vám, teď snad není pochyby, já svou zemi znám. to dokáže takto hlboko hlasovo klesnúť. Honzův song mi napadá ešte v súvislosti s touto melódiou. Honza vyčítal, ktorý tam zase spomínal svojich obľúbených maliarov, interpretov aj to svoje ráčkovanie, s ktorým mal problémy počas svojho života. No a toto bola verzia teda v podaní Ladislava Vodičku, na ktorého spomíname a ešte budeme, ale popri tom možno povytiahnuť práve v súvislosti so 14. januárovým dňom aj rodáka Stisovca, ktorý bol aj lekárom, aj hercom. Narodený v roku 1932 František Kuchta mal 30 rokov, keď ho Paľo Bielik obsadil do Jánošíka, kde stvárnil hlavného hrdinu, inak povolaním teda lekár. V čase mm, toho Jánošika mm, nemal Paľo Bielik lepšieho kandidáta Napriek tomu, že teda o úlohu Janošíka sa uchádzalo viacero amatérov, ale aj profesionálnych hercov a aj keď teda František podľa Martina Ťapáka neprekvital žiadnym výnimočným talentom v hereckom prejave, tak bol údajne huževnatý, prirodzený, uvoľnený, bez trémy a na úlohu Janošíka ako stvorený mal 2 metre aj niečo, vyšportovanú postavu takého štíhlejšieho typu a počas príprav filmu Pôsobil v Ilavskej väznici ako chirurg. Bol vzdelaný, sčítaný, nadpriemerne inteligentný. Žiaľ zomrel ešte pred dosiahnutím 50 -ky. Dnes tých skorých odchodov tu máme celkom dosť. Stanislav Somoláni, rodák z Bánoviec nad Bebravou, ročník 1935, také tituly ako Slnko v sieti, Pásla kone na betóne, bol kameramanom, v roku 2003 získal aj špeciálnu cenu Asociácie slovenských kameramanov za celoživotný prínos. Tak pasla kone na betóne s Milkou Zimkovou, to si mnohí dokážu zrejme asi najskôr vybaviť. Ešte stále by mal byť medzi nami tento pán. Pokiaľ ide o rok 1941, e, vtedy sa narodila americká herečka Dorothy Faye Dunaway, ktorá sa presadila úlohou vo filme Bonnie and Clyde herecký svet zasiahol aj Juraja Slezáčka, rodáka zozvolená, narodeného v roku 1943. Bol členom činohry Slovenského národného divadla. Už nás opustil v auguste 2016 a minulosťou je aj životný príbeh Kláry Jernekovej. V minulom roku to bolo 80. výročie narodenia, čiže opäť pribudol ďalší rôčik v prípade tejto brnenskej rodáčky bola dcerou režiséra Karla Jerneka a herečky Jiřiny Stránskej. No a môže byť, že úloha princezny Pampelišky mnohým neunikla, ale zahrala si aj po boku dvojice Jiří Sovák a Miroslav Horníček v seriáli byli jednou dva písaři, ktorý sa stal jedným z takých tých doslova legendárnych. Dnes už je ale možné spomínať aj na ďalšiu postavu, lebo ten odchod bude v apríli dvojročný v prípade bratislavského rodáka Fedora Flašíka. 58. ročník bol a bol aj manažérom, podnikateľom, ex-manželom europoslankyne Moniky Flašíkovej Beňovej. Vlastnil tiež súkromné rádio Koliba a uchádzal sa dvakrát aj o post riaditeľa verejnoprávnej televízie v roku 2011, potom aj v 2017 v obidvoch prípadoch teda bol neúspešný. Od roku 2020 bol aj vydavateľom web portálu s názvom e-report, ktorý sa eh, postupne z toho bulvárneho plátku stal skôr fanklubom viacerých eh, strán, ale to už je iná pesnička. Na tie ďalšie mená, hlavne zo sveta športu, si ešte posvietime. Možno tak Steven Soderberg, ročník 1963, režisér, producent, spoza Veľké mláky, sex, lži a video Erin Bronkovič, Traffic vláda gangov alebo Dennyho 11. To sú také výraznejšie tituly, pod ktorými je podpísaný. Ten príbeh nasledujúci, to bude pôvodné dielko, lebo nemáme takých e, veľa ktoré si dnes zo strany Ladislava Vodičku prepočúvame. Autormi sa stali Jiří Brabec a Pavel Vrba a v júli roku 1970, keď ešte spolupracoval s country beatom Jiřího Brabca, vznikla jedna z jeho najvýraznejších pesničiek a dostala názov Shane. Shane. Tam někde v dálce boheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane. v kraji klid, však bejval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhá mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane. Byl to Shane. Byl to Shane. Šejn to je zlý svědomí, lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane. Byl to Shane. Byl to Shane. Měl tváře prachem šedivý a očí jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít. Byl to Shane, byl to Shane. Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej lidi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten augiášův chlív. a v salúnu tou dobou Reed ze svojí bandou pil. Ten Reed jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane. Je to Shane. bouchačku si pustil níž, než do salúnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivých ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý v klánu. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ať jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařích spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je Shane. Little Shane, little Shane, little Shane. No, byl to ale hlavne Vladislav Vodička. Ešte dve pesničky by sme mohli postíhať a medzi ne vložíme zvyšok narodeninových oslávencov aj zoznam tých, ktorí 14. januára svoje životné príbehy chtiac, nechtiac museli uzatvárať. Lasekius, rodák eh, teda z norského Sigerudu, ročník 1971, bývalý norský lyžiar, ktorý je zaradený medzi najlepších norských lyžiarov všetkých čias. Mal možnosť svoje prvé preteky vo Svetovom pohári vyhrať v januári 1994. Celkovo štartoval v 348 a 18 krát bol na najvyššej priečke, 60 krát na pódiu. A okrem slalomu vyhral vo všetkých disciplínach Svetového pohára. Jeho rovesníkom z Nikopolidis grécky futbalový brankár, majster Európy z 2004. ale tiež 10-násobný šampión gréckej ligy a 9 krát držal nad hlavou grécky pohár. Pokiaľ ide o brankára roka, 4 krát sa mu zadarilo. Paradoxne ani nie tak v čase, keď bol majstrom Európy v tom 2004, ale až potom, neskôr. Do branky sa ale postavil aj Viktor Valdés, pre zmenu zase španielský futbalový brankár, hlavne v Barcelone známy, ročník 1982, aj v reprezentácii si zahral, ale hm, tak bol tam Iker Casillas a Pepe Reina, takže mal trošku smolu, bol až tretím brankárom na reprezentačnej úrovni. Aj v čase, keď teda na majstrovstvách sveta v Južnej Afrike sa Španielsku zadarilo, ale bol aspoň súčasťou týmu Giancarlo Fisichella, rodák z Ríma, pilot v jednotiek, tak e, ten ako ročník 1973 sa mal tiež možnosť výrazne zviditeľniť práve na tejto úrovni. No a posledné meno, to je ročník 1985, herečka Silvie Koblíšková. Po filme sa zviditeľnila už ako školáčka vďaka Janovi Hřebejkovi, ktorý ju obsadil do titulu Pelíšky. Môže byť, že dodnes na mnohých miestach rezonuje práve tento film. Jej prvá úloha bola ešte v televíznom seriáli Českej televízie, kde padají hviezdy. O rok neskôr to bol film Jak sedela opera. No a práve v tom prvom titule si ju Jan Hřebejk všimol a tak ju obsadil do úlohy Uzlinky v Pelíškoch. Inak neúspela na príjímacích skúškach na konzervatórium, vyštudovala manažerskú školu, potom pracovala ako barmanka No a objavila sa aj potom v ďalších televíznych mm, tituloch, seriáloch, aj na divadelných doskách, prípadne v zájazdových predstaveniach, takže tá by mohla byť na konci tohto dnešného zoznamu. No a takmer na konci našej hudobnej ponuky Ladislav Vodička v skladbe s názvom Mnesta chat. nebaví ve městě žít. Já šel jsem do přírody snít a tak se stalo, že jsem spad. Z města činžáků rovnou do města chat. kdy slunce sála nad hlavou, nad peronkou či sázavou, Lidé jdou létu poctu vzdát. Z města činžáků rovno do města chat. Ida vytáhnou přírodou, za sluncem nebo za vodou. Je lepší stranou zůstat stát, dál od města činžáků i města chat. Já proti chatám nemám nic, jen to, že je jich stále víc sám přírodou se toulám rád. Dál od města činžáků i města chat. Dál od města činžáků i města chat. Dál od města činžáků i města chat. No, a my sme už na konci našej dnešnej spomienky aj na Ladislava Vodičku, ale budeme spomínať ešte aj na ďalších. Práve na tých, ktorým 14. január sa postavil do cesty ako posledný termín a sú to tiež celkom známe mená. Edmund Haley, britský astronóm, matematik, bol riaditeľom hvezdárne v Greenwichi, autorom prvej veľkej mapy magnetických deklinácií katalógu južnej oblohy, ktorý prvý vypočítal dráhu po ňom nazvanej kométy čiže Haleyho, zomrel v roku 1742, najbližšie by sa mala vrátiť e, do našej blízkosti v júli roku 2061, tak ju pozdravujte, lebo ja už to asi ne, <laughs> nebudem mať šancu urobiť. George Berkeley, írsky biskup, teológ, filozof, ten zomrel v roku 1753. Vynálezca telefónu Johann Philipp Reis, nemecký fyzik, ten zomrel v roku 1874, o 10 rokov neskôr to bol švajčiarsky podnikateľ Filip Suchárt. Založil pred 200 rokmi svetoznámu továreň na výrobu čokolády. Louis Carroll, britský matematik, fotograf a spisovateľ, ten zomrel o 14 rokov neskôr, v 1898. Preslávil sa knižkou Alica v krajine zázrakov. Toto sa s ním môže spájať. 101 rokov tiež uplynulo od odchodu Františka Drtinu, to bol český filozof, univerzitný profesor a jeden zo zakladateľov scoutingu v českých krajinách. Humphrey Bogart, americký filmový herec, známy aj z kultového filmu Casablanca. Ten zomrel, no mal 57, v 57 tú 58 by si pripomenul v decembri toho istého roku. Sergej Pavlovič Koroľov, sovietský odborník v raketovej a kozmickej technike, hlavný konštruktér prvých umelých družíc Zeme a kozmických lodí, zomrel v roku 1966, čiže pred 60 rokmi. No a keď prejdeme k tomu čerstvejšiemu obdobiu, Koloman Sokol, slovenský maliar, už je to 23 rokov od jeho odchodu. Ďalšou postavičkou E, vynálezca Richard Kner. Stalo sa v roku 2008. Inak podľa, alebo vďaka nemu je tu hula hop, alebo lietajúci tanier. To sú vynálezy, s ktorými sa zapísal do histórie. Architekt Jan Kaplický, ten v 68. emigroval do Londýna a viedol tam aj architektonický ateliér, ale medzi jeho najznámejšie zrealizované stavby patrí napríklad tlačové centrum na kriketovom ihrisku v Londýne, obchodný dom v Birminghame, ale diskusiu v Českej republike vyvolal jeho návrh budovy Národnej knižnice na Letenskej pláni v Prahe. Zomrel v roku 2009, rovnako ako americký herec mexického pôvodu Ricardo Montalban, známy aj zo Star Treku alebo útok z planety opic, dobitie planety opic a tak ďalej, bláznivá strela. Ellen Rickman, britský herec, e, ktorého bolo možné vidieť aj v smrtonostnej pasci, v Robinovi Húdovi alebo v sérii o Harry Potterovi. Pred desiatimi rokmi nás opustil. No a posledné meno, to sú už 3 roky, keď zomrela Ina Michajlovna Čurikovová, to bola ruská herečka, a známa u nás hlavne ako Marfuška Anielik z Mrázika, pričom za túto úlohu, a to je z dnešného pohľadu <laughs> úsmevné, obdržala eh, od českého veľvyslanca Jaroslava Baštu striebornú Masarykovú medailu, no nech by si to dovolil v týchto dobách, tak už by veľvyslancom asi dlho nebol. No a v roku 2013 bolo k 70 tejto herečky natočené aj filmové dielo Ina Čurikova, princezna nie, ty si kráľovná a vieme asi, s čím si to treba spájať. No, ale my na záver ešte dáme jednou pesničkou takú poctu smerom k Ladislavovi Vodičkovi a vďaku ňou budeme vzdávať. V tomto prípade teda Sláva Kunst sa spojil s Ivom Fischerom. S týmto textárom sa oplatilo spolupracovať, lebo množstvo pesničiek z jeho pera zľudovelo hlavne v podaní Valdemara Matušku, ale s Ladislavom Vodičkom tiež spolupracoval. V 74. roku vzniklo dielo, ktoré nám pri pohľade z dnešného okna bude pripadať ako rozprávka, o ktorej sa bude ešte asi chvíľku musieť iba snívať. Lány sluncem rozpálené. No, nie, že by sme chceli byť starší, ale už aby to tu bolo, respektíve možno lepší termín je používať, kiež by to tu ešte iba bolo. Aby sme sa skôr vrátili do minulosti, aj keď aj tá budúcnosť môže mať svoje čaro. To je všetko z dnešnej Petrolejky a do počutia pri tej ďalšej sa teší Peter Kršiak. Vlak to je moje. Snad podle zvuku poznáváte, že tohle teď není žádný courák nebo lokálka, která může zastavit kdykoliv pan strojůce uvidí na pešunku jahodu. Toto je rychlovlak a veze nás do zemí moravských. Pro takovou jednu, řekněme, vzpomínku. Jel jsem jednou ze svou dívkou Zuzanou, po kolejích rychlo vlakem nahanou Bylo léto, všude zrálo obilí. Já Zuzaně šeptal jako opilí. Lány sluncem rozpálené, země rovná jako mlad. Na těch pár dní dovolené budu dlouho vzpomínat Když jsme takhle projížděli holomoc, tu holka miluju tě a to moc. Ona na to, že ten vztah je nejistý, že v podstatě nenávidí pasisty. Lány sluncem rozpálené, země rovná jako mlad. Na těch pár dní dovolené, budu dlouho vzpomínat. Když jsme potom dojížděli k Přehovu, přestala mi z města ve slovu. Dala přednost opilému tenoru, co nespívá dolů, ale nahoru. Lány sluncem rozpálené země rovná jako mlad. Na těch pár dní dovolené budu dlouho vzpomínat. Od té doby nejezdím už na Hanou, ale jízdy na duši mi zůstanou. Zuzana má touhu svého života, on jí za to vedne v noci klokota. V hodoníně za vojáčka Země sluncem rozpálená, marná láska je ta tam, Daleko je moje dovolená, ale nezapomínam,